من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Slava i zahvala pripadaju Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, njemu zahvaljujemo, njega pomoć i uputu tražimo. Njemu se utječemo za naših duša i naših loših dijela. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Đalešanuhu, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljednji poslanik. Koga Allah Đalešanuhu uputi na pravi put, za njega nema zabude, a koga Allahu zabudi ostavi, za njega nema upućivača. Molimo Allaha Đalešanovi na početku i na kraju da nas okupi u ovom dunjalučkom životu pod hladovinom šehadeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i da učini da naše zadnje riječi na dunjaluku budu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i molimo ga da nas po drugi put okupi u kući vječnosti u džennetu na njegovim rijekama i izvorima na mjestu na kome ćemo biti zadovoljni kod vladara svemoćnog. Draga moja braćo, tema ovog našeg današnjeg dersa jeste tako me je naučio život. Često puta ljudi spominju ov, ovaj izraz život i govore život je škola, život uči ljude. Mi, se, mi hoćemo da se upitamo koji to život poučava čovjeka i koji to život odgaja. Da li život igre i zabave, da li život udovoljavanja strastima, da li život razonode, život propasti i nestanka, ne tako mi Allaha, ne tako mi onoga koji je sazdao nebesa bez stubova, nije taj život. Taj život ne odgaja čovjeka. Život igre i zabave o kojoj smo malo prije govorili i uzimali ivreti pouku iz toga, ne odgaja taj život insana i od, od njega ne može ništa dobro naučiti, nego jedan drugi život. Život u okrilju Islama, u okrilju islamske akide, to je život koji odgaja čovjeka i to je, to je život... Hmm koji donosi mir čovjeku i zadovoljstvo. <clears throat> to je dakle život u, u okilju i u hladu islamske akide. To je život koji čovjeka povezuje sa ovim svemirom, sa ovim kosmosom i da razmisli o njemu, da razmisli, da razmisli o svome životu, da uključi svoj mozak. To je život na istini posle koje nema druge istine i nema ljepšeg života i zadovoljstva kad je čovjek na istini. To je život sa svjetlom i život na svjetlu. Mu'min koji je upoznao Allaha dželle Đallašanuhu, koji je spoznao svoga gospodara i koji samo njemu robuje, živi vallahi sa svjetlom. I živi na svjetlu. I umire sa svjetlom i sreće svoga gospodara na sudnjem danu sa svjetlom. Kaže uzvišeni nurun ala nur, jehdi Allahu li nurihim men yasha, svjetlo na svjetlima, a Allah svom svjetlu upućuje onoga koga on, koga on hoće. Kada dođe sudnji dan i kada se podijeli, kada se podijeli svjetlo između mu'mina i munafika, i kada noga ponizno zakorači preko sirata i kada munafici ostanu bez svjetla kada im Allah oduzme svjetla zato što bili lice, licemjeri i kada se tada će se vidjeti u istinu ko je plakao a ko je se pravio da plaće munafici će ostati bez svjetla i dozivaće mjernike govoreći im unzuruna naktabis min nurikum qila rađi u varakum feltamisu nura Govorit oni koji su isto tako klanjali i postili, i davali zekat, ali su bili liceveni prema Allahu Đelešanu, nisu bili nejakini, nisu bili ubijeđeni u, u, u sudnji dan. I u postanje Allaha Đelešanu pa kaže, sačekajte i nas da se posi, po, poslužimo vašim svjetlom. Zamislite ljude koji su s nama bili u safu ili koji, Allah zna, ne do Allah da neko od nas bude, bude među takvima. Kada dođe sudnji dan, ti utrošio svoj život, e i vladetio, i ljudi te smatrali dobrim. Ljudi te smatrali dobrim i poštenim muslimanom. Pa dođeš na sudnji dan i Allah ti oduzme svjetlo, ne uzubila. Ne uzubila. Onda kad je najpotrebniji, kad je najpotrebniji svjetlo da pređeš preko sirata, da pređeš džehennemsku provaliju i da uđeš u džennet siguran i siguran i spašen. Pa će reći, mi smo bili s vama, zašto, zašto, uh, sačekajte nas. Kaj, kaj la rađu vara, akum fel temisu nura. Kaj vratite se pa potražite, pa potražite drugo svjetlo. U tom stanju i tom trenutku, u tom trenu života na ahiratu, Na sudnjem danu mu'mini će prelaziti sa svojim svjetlom sirat čupriju. Allah dželle šanehu kaže: jevme tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim bi aymanihim." Kad vidiš mu'mine i mu'minke sa svojim svjetlom koje će biti s njihove desne i lijeve strane ispred njih i iza njih. La ilaha illallah. Musliman nije zadovoljan vallahi osim u blizini svoga gospodara osim u milosti svoga gospodara Allaha Đalešanuhu i nije zadovoljan osim sa džennetom koji je širok koliko nebesa i zemlja i koji je pripremljen za bogobojazne. Kaže uzvišeni Evo men kane mejten fa ahjejnahu وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها zar je isti onaj zar je onaj koga, koji je bio mrtav Allah Đalešanuhu za onoga ko nije bio na, koji, koji je bio u džehlu koji je bio u zabludi, naziva mejtom, mrtvacom. Zar je, ist, eh, o, zar je onaj koji je bio mrtav? Fahjina. Pa ga mi oživjeli. Pa ga mi oživjeli i dali mu svjetlost kojim on ide među, između ljudi. S kojim se on kreće kroz život. Kao onaj koji živi u tmini i nikad iz nje ne izlazi. Nikad iz te, nikad iz te tmine ne izlazi. Lej se bi horiđe minha tmina nad tmina tminama. Wallahi nisu isti. Hiljadu puta, hiljadu puta nisu isti nisu isti tmina i svjetlo, nisu isti mrtv, mrtav i živ, nisu isti pametan i budala. Dakle, Allah Đalešanu obećava svjetlo i nagradu i život u okrilju i hladu, a kide Islama je škola. I to kakva škola, braćo? Limen ka, što kaže Allah dželle Đalešanu, limen kane lehu kalbun, limen kana lehu kalbun, au alqa sam'a wa huwa shahid za onoga ko ima srce i koji ko čuje, ko razumije i ko je prisevan ko ima, ko ima pamet. Zato ga je islam zaista velika škola. Zato ćemo mi spomenuti neke stvari koje život mu'mina uči i koje je mene naučio život u hladu i okrilju islamske akide. Prvo, draga moja braćo, naučio me život u hladu islamske akide da je tevhidullah, da je tevhid centar oko kojeg se i osovina i srž života oko kojeg se sve ostalo okreće i centar nebeskih objava i osovina i srž ljudskog, ljudskog života i vrijednost ljudskog života ne bi bila ni za, ne, ne može se zamisliti bez tevhida bez tevhida koji je centar svega zbog njega postoji zbog njega postoji život i zbog njega je Allah stvorio ljude stvorio stvorio robove dakle to je centar i nema veće sreće za čovjeka kad upozna taj tevhid i kad se nalazi okrilju tog tevhida onda je on njegov život živi on živi život harmoničan poput kosmosa i poput svih ostalih stvorenja sva stvorenja koje Allah stvorio slavi svoga gospodara i sve potvrđuje taj tevhid, subhanallah. Pogledaš nebesa, pogledaš planine. Kaže gospodar, pogledajte nebesa bez tugova, pogledajte planine, pogledajte rijeke, pogledajte sva živa bića. Sve se pokorava gospodaru svjetova. I sve potvrđuje taj tevhid. I čovjek kad potvrđuje tevhid, dakle on živi u harmoniji sa svim ostalim stvorenjima. A kada, kada, kada iziđe iz toga, kada iziđe iz te kolotečine, dakle sva stvorenja obožavaju Allaha Đalešanuhu i potvrđuju njegov tevhid, osim čovjeka koji se udalji, koji okrene, koji okrene leđa od Allahove knjige i njegov život postaje postaje samo u ime Allaha, živi svoj život samo u ime Allaha Đalešanu, diše u ime Allaha Đalešanu, ustaje u ime Allaha, klanja u ime Allaha, hađ obavlja u ime Allaha i sve ibadete čini u ime Allaha Đalešanu, kako kaže uzvišeni, kul inna salati wa nusuki wa mahajave wa mati lillahi rabbil alamin, reci život moj i smrt moja i klanjanje moje i obredi moj pripadaju Allahu Đalešanu, gospodaru, gospodaru svjetova. Zbog, zbog toga je svrha i cilj ovoga svemira, se podudara, dakle, sa svrhom i ciljem postanja čovjeka. Potvrđivanje tevhida Allahu Đalešanuhu i zahvaljivanje samo njemu. A onaj ko ne vjeruje u to, men, ka, men kafara, fa alejhi kufru, njemu je, njemu je njegov kufr. Dakle, to je pokornost, pokornost koja vrijedi za čovjeka i s koju će on naći, inša Allah, na sudnjem danu, a Allahu Đalešanuhu neće, neće nauditi ništa. Kaže, Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kucu, kaže, uzvišeni, O robovi moji, kada bi svi vi, kada i džini ljudi bili poput, naj, poput, poput srca najpobožnijeg čovjeka, ništa to ne bi povećalo moju moć, ni moju slavu, moju uzvišenost. I kada bi svi od vas, i džini ljudi, bili poput najpokvarenijeg čovjeka, poput srca najpokvarenijeg čovjeka, to ništa ne bi umanjilo moju, moju veličinu. Naučio me život, dakle, u okrilju islamske akide, da je tevhid prva i početna tačka u životu mu'mina. I da je tevhid, vallahi, braćo, zadnja tačka zadnja tačka u, ži, u životu mu'mina. I pogledajte ljude koji su bez tevhida, srca imaju, ali su im zapečačena, uši imaju, ali s njima ne čuju, oči imaju, ali s njima ne vide, vallahi ne vide, i oni su na stepenu, najjednostavnije rečeno, na, na stepenu magarca, na stepenu životinje, ili su još gori, kaže uzvišeni, Ulaike kal anam bal hum adal. Oni su kao stoka, čak su još gori. Gori od stoke, jer stoka koju je Allah stvorio, radi i ponaša se onako kako je Allah Đelešanuhu naredio, drugačije ne može, ali čovjek izlazi iz tih okvira i on prkosi Allahu Đelešanuhu i onaj ko ne prihvati tevhid, vallahi njemu je džehennem, on se spasti nikada neće. Allah Đelešanuhu kaže, inna Allahe la jugajiru, an yushraka bihi wa yughayyiru ma dun zalika liman yasha Allah neće oprosti širk nikome a oprosti manje od toga kome bude htio i za njega je za takvoga za mušika je haram džennet i njemu je džehennem obećan u suprotnom ko postigne tevhid postigao veliko dobro. Postigao je vallahi dobro i dunjaluka i ahireta i njegova se doba prima, njegovi se grijesi opraštaju i njemu je, njemu je džennet obećan. Kaže uzvišeni, inna lalina amanu amilu salihati kanet lahom džennetun, džennetun firdevsi nuzula. Oni koji budu radili dobro, vjerovali i radili dobra djela, njima je džennet firdevs pripremljen. Halidine fiha la jabuguna anha hivala. U njemu će vječno ostati i neće tražiti da se promijeni. Neće tražiti nikakve promjene. Allah pripremio najveću nagradu za svoje is, is, iskrene robove. I vallahi nema veličine ni ponosa kod čovjeka bez tevhida, bez vjere u Allaha Đalešanuhu i potvrživanja toga tevhida u njegovom životu. Pogledajte koliko danas ljudi kubure s tevhidom, subhanallah. I za onoga koga, koga misliš da na tevhidu, nije na tevhidu. Koliko bidaata se uko, koliko širk ljudi čine. Vidjeli ste oni koji šišli na hađu, ljudi čine širk kod, kod Kaabe. Vallahi kod kabe, Pošli na hađu, čine širk kod kabe Koliko se u islamsku akidu uvuklo, uvuklo toga, Dakle, zato je tevhid prva stvar koju nauči insan, koji, koji, koga nauči život u hladu i u okrilju islamske akide. Druga stvar, vrašo, naučio me život u hladovima akide, da je lijek za sve. Da je lijek za sve bolesti i da je lijek za sve nedače i za sva iskušenja na dunjaluku vjerovanje u kada i kada. Allah. Vjerovanje u kada i kada. Vjerovanje da sve što te je snašlo nije te moglo mimo ići i da sve što te mimo išlo nije te moglo, nije te moglo zadesiti. Vjerovanje da ako ti Allah da sreću, da ti ona sigurno propisana i određena. Ako te Allah stavi na kušnju, da vjeruješ i da znaš da Allah ti na tobom i da on zna tvoje stanje i da te on stavio na kušnju. I da će te, ako, sabur, ako budeš saburli, da će, te, da, će, da te čeka zbog toga velika nagrada. Dakle, čudno je stanje mu'mina, njemu je uvijek dobro. Ako ga zadesi, ako ga zadesi sreća, on, on zahvalio Allahu dželle šanehu, ako ga zadesi kakvo kakva bela iskušenje, on sabura, kaže Omer radijallahu ta'ala an, kaže, šta me god od dvoje pogodi, ja sam zadovoljan. Ili bogatstvo ili siromaštvo. Subhanallah, pogledaj. Šta me god od ovog dvoje pogodi, meni je sasvim sve jedno. Ako me pogodi siromaštvo, ja saburam. Ako me pogodi bogatstvo, ja zahvaljujem Allahu Đalešanuhu i, i do, do, čekam, čekam od njega, od njega nagradu. Subhanallah, zato ljudi saburaju zbog toga u ime Allaha Đalešanuhu i njima će Allah oprostiti grijehe i za svako iskušenje koje su doživjeli na Dunjaluku, za svaku uvredu. I ako ga krn ubode, Allah će mu zbog toga, zbog toga oprostiti grijehe. I na sudnjem danu, kada ne bude dvije od drugoga hlada osim Allahovog hlada, Allah Đalešanuhu će svoje iskrene robove pozvati i reći, pozvati i reći, udhulu džennata bila hisab. Ove ovakve, ove ovakve iskrene robove, uđite u džennet bez polaganja računa, subhanallah. Bez polaganja računa, kada bude najveća neizvjesnost, kada ljudi pod strahom budu čekali šta će se desiti s njima, gdje će li u, džehen, u džennet ili u džehennem, kad nema više drugog izlaza, kada se sunce spusti koliko upeda ljudskih glava, Allah će iskrenim robovima reći, uđite u džennet bez polaganja računa. A oni će reći, ja rabbena, ja maulana, gospodaru naš i naš zaštitniče, zašto? Svi ljudi čekaju ispit, svi ljudi čekaju obračun, a nas uvodiš u džennet bez, bez, bez računa, bez obračuna. Pa će reći gospodar svjetova, vas sam obračunao dunjalu vi ste obraćate na dunjalu la ilaha i da tako i kaže tako mi moje uzvišenosti i veličine ja vas neću obračunavati dva puta niti će vas stići stići bilo kakav ezijet i obračun dva puta jednom ste iskušani na dunjaluku i trpili ste u, u ime mene sve ono što ste trpili i ulazite u džennet bez polaganja računa i kada vide ostali ljudi na sudnjem danu kako prolazi ta skupina subhanallah kako odlazi u džennet zadovoljna sa svjetlom kojim je Allah podario. Poželjet će oni koji budu čekali šta će se s njima desiti, da su im kliještima meso čupali na dnjaluku, kad vidi koliko im je Allah nagradu pripremio ovima, ovim istinskim mu'mina, mu'minima. Tekbir! Allah! Ekber! Zato kaže Resul sallallahu alaihi sallam u hadisi kuciju, kaže uzvišeni melek, melekima, kad samo, pogledajte, kad Allah Đelešanomu samo uzme dijete robu, muslimanu, Pa pošalje Meleke, a on najbolje zna šta njegov rob misli i šta je njegovom srcu. I pita Meleke, šta kaže moj rob? Kaže, kako, šta, je, šta je rekao? Uzeli smo, uzeli smo plod njegovog srca. Allah uzeo njegovo dijete. A to nije tako veliko iskušenje. Ali jeste čovjek voli djecu, djeta su fitna. Kaže, gospodaru, zahvaljuje ti. Kada obavijeste ga da sam mu sagradio, da mu je sagrađena kuća u džennetu i, i ime je kuća, za, kuća zahvalnosti. Za kuće zahvali. Dakle, vjernik, vjernik nikada ne gubi. Zato Allah dželle šanehu kaže: "Obešeri sabrina alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." "Obradujte one, obradujte one strpljive koji kada i kakav musibe zadesi kažu: "Mi smo Allahovi i njemu se njemu se vraćamo." Prošli su ljudi pored Jezida ibn Haruna koji je bio veliki pobožnjak i učen čovjek i imao je, kažu, najljepše oči u, svojoj generaciji od ljudi s kojima on živio a tada je bio slijep, oslijepio je. Pa su prošli ljudi pored njega, već je bio slijep. Pa su ga upitali, kud su otišle lijepe oči u Harune? Gdje su nestale, su ugasile se? A pa pogledajte šta odgovara, iskreni Allahov rob, onaj koji se samo Allaha boji i samo od njega, samo od njega nagradu čeka, kaže, otišle su sa suzama koje su prolivene na srđdi. Koje su prolivene na srđdi u ime Allaha Đalešanovu. Dakle, tu su otišle i tu iskapale, iskapale oči vjeri i kada ja se nadam od Allaha da će mi Allah zamijeniti bolji u džennetu više. Dakle, vraćo vjerovanje u kada i kadar je velika blagodat od Allaha dželešana i to je smiraj za dušu i to je, to je hladovina i to je spokoj i sigurnost i sigurna, sigurna dobit, dobit za mu'mine. Sabr jest, okus sabra jest gorak, ali je vallahi, vallahi nagrada za to velika. Dalje, naučio me život u okrilju islamske akide da kako radiš, tako će ti biti. Koliko daš i posudiš, toliko će ti se i vratiti. I kako posiješ i šta posiješ, to ćeš i požnjeti. Dakle, nagrada je srazmjerno, srazmjerno djelu. Sijanje je za dan žetve i ono što čovjek posije, sigurno će to požnjeti i sigurno će to naći. Primjer za to je, braćo, jedan čovjek koji je imao u, svoje, u svojom vlasništu jednog roba i naredio mu je došao, a ovaj njegov, njegov vlasnik je bio zulumčar veliki prema njemu i donio ovome robu za vrijeme sjetve, donio mi je pšenicu i rekao, evo posio ovu pšenicu. Pa je rob umjesto pšenice posio ječam. I vlasnik nije dolazio, nije dolazio dok nije bilo za, za žetvu, žito. Pa kad je došao i vidio, vidio ječam, pa kaže, čovječe šta ti, ja sam ti rekao da posiješ pšenicu, ti posio ječam. Kaže, ja sam mislio da će i ječma niknuti pšenicu kaže, ahmaku jedan, budalo jedna, zar se nadaš da se očekivo da će iz ječma nikom ti pšenica? Kaže, o gospodaru, a zar se ti nadaš nagradi Allah od Allaha Đelešanu? Zar se nadaš njegovom džennetu i oprostu ti zulumčar? I Allahu na seđdu ne padaš? Zar se nadaš da će ti Allah oprostiti grijehe, a nisi mu pokoran? pa ga je iskritikovao, pa na kraju je ovaj zaplako i kaže, oprosti mi, ja se utječem Allahu Đelešanuhu, molim ga da mi oprosti, ja i ti tražu njega oprosta, tražu od oprosta od Allaha Đelešanuhu. Dakle, pojate kako je pametni rob učinio da bi gospodara dobio. Šta poslije što ćeš i požnjati? Ne možeš ti biti zulumčar, a očekivati džennet i očekivati nagradu od Allaha Đalešanuhu, da to kaže uzvišeni men amira salihan min zekarin av unca, vohom uminun, pa le nuhijennehu hajatan tajiba onaj ko bude radio dobro djelo, bio muško ili žensko, mi ćemo dati da proživi lijep život na dunjalu. Allah će mu dati da proživi lijep. U suprotno, onaj ko posije, ko posije korov i požnjeće, i požnjeće korov. Ima jedna, jedan primjer za to, kaže, čovjek je imao oca koji je doživio duboku starost. Doživio duboku starost i ovaj više izleti mu je dugo, dugo. I više mu je dodijalo i na kraju kaže, babo spremi se, hoće da ga ubije. Babo spremi se. Kućeš me, kaže, vodim te kud ja znam. I poveo ga do njega u pustinju, ispustio ga i kaže šta ćeš sa mnom čovječe da uradiš? Što si me doveo ovdje u pustinju? Kaže doveo sam da te ubijem, ne mogu više izdržati. Subhanallah. Sin oca da ubije, da ga zakolje. Pa kaže sine zbog čega to? Kaže ne mogu više, dodijelo mi. Ja sam ti toliko izmetio, radio, mislio sam da ćeš umrijeti, nikad umrijeti. Nego da te zakolje. Kaže ako ćeš me zaklati, zakolj me kod onog kamena tamo kaj svejedno gdje ćete zaklati, ili kod kamena ili ovdje, kaj nije sve jedno, Ja sam kod onog kamena zaklao svoga oca. Ja sam kod onog kamena zaklao svoga oca, pa i ti mene tamo zaklao, jer onaj kako ko radi, tako ga, tako ga Allah i nagrađuje, tako ga Allah i nagrađuje i Allah ne zaboravlja zlo zulumčara. Naučio me život, braćo, u okrilju Islama, u okrilju islamske akide, da je najveća snaga, posle koje nema veće snage, istinska i čvrsta akida vallahi posle toga nema snage. Skupina muslimana od 3000 ljudi poražava 200.000 mušrika. 200.000 mušrika. 3000 ljudi napram 200.000 mušrika. Čime su ih pobjedili? I vjernici su govorili, tako nam Allaha, mi sa njima ne možemo suprostaviti osim našom akidom. Halid ibn Velid u toj bici lomi devet, sa, devet sablji i jemenski mač I kad su ugledali mušike, kad su ugledali toliki broj, jedan od muslimana rekao je Halid ibn Velidu, ja Halid, gdje je izlaz? Enjan mefar, je li izlaz u pježanju ili u primirju? Pa je zaplakao Halid ibn Velid. Kaže, tako mi Allaha. Niti je izlaz u bježanju, niti je izlaz u primirju, nego je utočište kod Allaha Đalešanuhu. I sukao je svoju sablju i donio tekvir, veličao Allaha Đalešanohu i muslimani su porazili, porazili tu skupinu i pomogli je Allaha Đalešanohu zbog njihove akide, zbog njihove vjere. Salahuddin Ejubi, braćo. Salahuddin Ejubi, poznati islamski vojskovođa, koji je porazio kršćane i osvojio kuc, došlo mu jednog dana pismo od Mesidul Aksa. Od Mesidul Aksa dobio pismo. Neko je napisao pismo i naslovio ga na Mesidul Aksa. I u pismu stoji, o vladaru, O vladaru, zar ćeš dozvoliti? Zar ćeš dozvoliti da kršćani i židovi, da sinovi majmuna i svinja obešćaste mene? Da oni haraju u kucu, svi su mesčini na zemlji čisti osim mene, a ja sam obešćašćen. Pa kada je pročitao to pismo, Salahudine Jubi je odmah naredio da se vojska mobilizira. Naredio da se mobilizira vojska i kad je postrojio vojsku zabranio da se iko našali u toj vojsi, da se iko nasmije. Ne smije se iko nasmijeti. I krenula je ta vojska u ime Allaha Đalešanohu s bismillom i s tekbirom i osvojio je Salahudine Jubi. Salahudine Jubi je osvojio kuc i očistio ga od paščari, očistio ga od širka, očistio ga od mušrika. I posle Salahudine Jubije ponovo su paščar uzela kuc. I pogledajte Zar taj kuc danas ne, ne doziva isto tako muslimane? Zar ne doziva Salahudine i Omere? Gdje je Omer našega doba i gdje je Salahudin našega vakta? I gdje je uho da čuje i gdje je srce da se odazove tom pozivu kuca? Ništa, nego židovi. Židovi su ispjevali pjesmu i rekli su Muhammed je umro, naslijedile su ga žene. Naslijedile su ga žene i rade u kucu što niko živ ne radi. Što muslimane ne može zamisliti. I sruši, pokušavaju da ga sruši i zamalo da im ne uspije. Kažu, kažu učenjaci, kada bi avion naletio iznad kuca, iznad džamije, mesiru Aksa, i kada bi probio zvu, onaj, onaj zvučni zid, oborio bi se mesiru. Toliko su potkopali, potkopali pod mesiru. I snimaju snage da stave sliku krmeta i napišu ispod ono što su napisali prokleo i Ali nema, nema Salahudina i nema istinskih mu'mina da, da se odazovu na poziv, na poziv tog mesčida pa da ga oslobode. Šta mislite, braćo? Neki ovakvo stanje, neki ovakav hal, neka i Medina, dva mesjida, dva harama u našim rukama, da je kuć u našim rukama makra bilo ovako stanje. Wallahi koliko bi bilo lakše. Koliko bi muslimi bili ponosni da je još kuć u našim rukama, da nije u rukama, u rukama židova. Pomenut ćemo slučaj, vraća isto tako jednog muslimanskog hrabrog mladića Arslana. Hrabri mladić i vjernik u Allaha Đelešanuhu se vraćao iz jedne od bitaka protiv kršćana i želio da se priključi ostatku muslimanske vojske u Humsu. Pa je to čuo Rumanis, kršćanski imperator čuo je da se on vraća sa 15, samo sa 15.000 vojnika iz bitke, umorni, e, slomljeni, isrpljeni, i on naređi mobilizaciju kršćana, mobilizaciju da napadnu ovog mladića, ovog hrabrog islamskog vojskovođu, i mobilizira 600.000 vojnika. 600.000 vojnika. I čuje zato Arslan i razmišljao je šta da uradi. Da li da 15.000 isrpljenih vojnika sukobi sa 600.000? sa 600.000 neprijatelja koji u svojim srcima nisu imali ništa osim kufra, prazna ševine. koruševine. ševine njima, ali imaju, zanijeli se svojim brojem, ima i puno. On zna da svaki musliman se mora boriti sa 400 mušlika. Na svakog muslimana 400, 400 kršćana. Pa je ušao, razmišljao i posle toga je ušao u svoj šator. Ušao je u svoj šator, uputio Allahu dovu, obukao je prvo čefine, pa onda odjeću, pa onda vojničku odjeću. Izišao je pred muslimanski saf i rekao, o muslimani, zaista je islam u opasnosti. I zaista je la ilaha illallah u opasnosti. I onaj ko hoće da se bori za la ilaha illallah, neka uradi što sam i ja uradio. Neka obuče fine kako sam i ja obukao i neka ide sa mnom da poginemo za la ilaha illallah ili da uzdignemo la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah pa je vojska učinila 15.000 muslimana je učinilo isto što je učinio njihov vojskovođa Arslan i sukobili su se sa mušicima, sukobili su se sa kršćanima sa 600.000 njih i ubijen je njihov vojskovođa Rumanis i poraženi su kršćani rastureni, desetkovani i preselilo je dosta muslimana poginulo dosta muslimana u, u toj bitci a Arslan nije preselio i mnogi muslimani koji su ostali živi plakali su što nisu završili kod njihova braća I on je kasnije plakao na postelji kao što je plakao Halidni Velik, što nije preselio, što nije preselio kao šehid. Dakle, to je snaga Hide, zato muslimani, zato braća treba da se okitimo istinskom akidom i vallahi onda nema, nema onda prepreke na dunjaluku koju ne može savladati mu'min. Nema prepreke, mi se oko sitnih stvari bavimo, subhanallah. Sitne stvari nam smetaju, sitne stvari nam ubasje šubhu u naša srca i ne znamo kućemo, ne znamo gdje ćemo, kojeg ću šeha pitat, šta ću, kakvu ću fetvu uzeti. Allah objavio istinu, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, ostavljam vas na bijeloj stazi čije su noći jednako bijele kao i dan. Noći jednako bijele kao i dan i neće ostaviti osim onaj koji je stradao, koji je, koji je potpuno propao. Naučio me, braćo, život u hladu akide, da onaj ko čuva Allaha dželnašanuhu, Allah će njega sigurno sačuvati. I onaj ko izvršava Allahove naredbe i ko se čuva, ko čuva sve svoje organe, ko čuva svoj stomak, svoje strasti, koji isputao ima Allah, Allah će ga sigurno sačuvati. Ko čuva svoje oko, sigurno će ga Allah sačuvati. Ko čuva svoju pamet, svoj razum i koristi na Allah, Allah će ga, Allah će ga sigurno sačuvati. Navešemo primjer Esveda Ansija, vi ste čuli za njega, to je bio saher, zalim, pokvarenjak, čovjek koji se prokla, proglašavao poslanikom i okupio je oko sebe taj čovjek, pokvarenjak, grupu lopova i pokvarenjaka kao i on i nazvao je grupom grupa za odvođenje od Allahovog puta i klao je i ubijao muslimane, a posebno daje. Posebno daje na Allahovom putu koji su širili Allahovu istinu i okupljali omladinu, okupljali mase oko sebe. Jedan od onih koji je bio mučen, bio je Abu Muslim al-Hawalani. Jeste li čuli za Muslim al-Hawalani? Bio je čovjek kojega je doveo ovaj Esved Ansi i mučio ga. Mučio ga najgorom mukom. Njegovo tijelo je bilo sve izmrcvareno, ali on mu je rekao, isto što su rekli sihirbaci koji su primili islam u vreme Musa alaihi salama čini šta hoćeš to možeš samo u životu na ovome svijetu pa je se ražalo, ka ja se uzdam u Allaha Đalešanuhu a tvoja kazna tvoja kazna za mene ništa ne vrijedi ja se samo od Allaha nadam izbav, izbav, izbavljenju i nagrade na sudnjem danu pa ga je pokušao da odvrati od dave na sve načine i nije uspio i naljutio se zbog toga pokvarenjak i jedan dan je naredio da se ljudi okupe da se okupe na jednom mjestu i naložio je veliku vatru. Naložio je veliku vatru i želio da ga ponizi. A da sebe istakne kao, kao poslanika i da ljudi njemu likuju i da njega potrebe, da njega veličaju. Pa mu je, pa je naredio da ga dovedu svezanog, da se skine i bacio ga je. Uzo je, dove, donio je katapult iz katapult. Velika vatra, kao što je bila Ibrahimova vatra, subhanallah, u kojoj je bačen Ibrahim za vrijeme Nimruda. Pa su ga iz katapulta bacili, bacili u vatru. A on je prije što je bačen u vatru, rekao isto što je rekao Ibrahim a.s. Hasbun Allahu wa ni'mal vakil, ni'mal maula wa ni'mal Hasbun Allahu, dovoljam je Allah i divan je, i divan je on, divan je on pomagač. I kad je očekivao, i kad su svi ljudi koji su bili okupljeni očekivali da vidi kako se prži njegovo tijelo, on je polako sa osmijehom izlazio iz vatre, izlazio iz vatre i hodao sa zikrom, spomnio Allaha Đaldašanu, hodao bosim nogama po žaravici. La ilaha illallah. I tako je ponizio ovog pokvarenjaka. I ljudi su odmah povjerali u Allaha Đalešanu i prihvatili čvrsto islam, ali to nisu smjeli izraziti zbog ovog pokvarenjaka jer se bojali, bojali da i ne baci, ne baci u vatru. Pa je došao Abu Muslim al-Hawalani, došao u Medinu za vrijeme Abu Bakra radijallahu ta'ala an i ušao je u mesjid Rasula sallallahu alaihi sallam da klanja dva rekiata i čuje za njega Omer i došao je u mesjid Došao u mesjid i kad je sklanjao, pitao ga jesi li ti muslim al-Havalani? Kaže, jesam. Kaže, je li, je li se s tobom desilo isto što se desilo sa, sa Ibrahimom, ali se? Jesi li ti bio bačen u vatru? Kaže, jesam. I Allah te spasio iz njega, jest. Kaže, hvala Allahu Đalešanu. Zaplakao je Omer i kaže, hvala Allahu Đalešanu koji mi je omogućio da vidim čovjeka koji je bačen u vatru kao što je bačen Ibrahim, ali se pa ga Allah, Allah izbavio iz Nakon tri dana a u drugu čeliju je znaje da se zatvori lav i da mu se ništa ne da jesti. I tri dana lav ništa nije okušio. Nakon tri dana okupio je ljude. Okupio je ljude i izveo je, izveo je Kabul Hasana i pusti. Dakle, Allah spašava, spašava svoje istinske robove i sigurno ako se njega boje, sigurno će im Allah dati izlaz iz svake situacije i da će im izlaz odakle se ne nadaju. Pa kasnije kad su ga pitali, o čemu si, o čemu si, o čemu si razmišljao tada? Kaže, vallahi nisam razmišljao o čemu ste vi razmišljali. A o čemu su ljudi razmišljali? O čemu bi mi razmišljali? Hoće li ga u... Hoće li me pojesti? Šta će mi uraditi? Kaže, pošto me je njušio, razmišljao sam, je li njegova bala nečisti, je sam izgubio abas. <clears throat> Naučio me život u okrilju islama, u okrilju akide, braćo da nasilje i nepravda pogađaju one koji čine nasilje i nepravdi, da se njima vraćaju i da se vjernici zbog toga ne trebaju bojati. Trebaju se bojati samo da oni ne budu nasilnici i da oni nekome nasilje ne učine. Jer Allah ne voli zulumčare, kaže uzvišeni ja ibadi inni harramtu zulme ala nefsi wa ja'altuhu bejnekum muharraman falata zalemu o moji robovi ja sam zabranio sebi zulum ja sam zabranio sebi zulum i među vama sam ga učinio haramom, pa nemojte jedni drugima činiti nasilje. Zulum je dakle tmina, tmina i zulum sudnjega dana, a posebno zulum prema svakome, a posebno prema bližnjeme. Ovdje ćemo napomenuti jedan slučaj koji se desio u jednoj, jednom selu, u jednom mjestu, gdje čiji su stanovnici ostali bez muškaraca posle rata. Posle rata stalno ratovali, stalno ratovali jedni među drugi. Dakle, kako Allah kažnjava zulumčare, kako Allah kažnjava zalime i ne mislite, kaže uzvišeni, da Allah ne motri na one koji čine zulum, da one, na one koji čine nepravdu ljudima u bilo kojem pogledu. Pa kaže, razmišljali su, okupili se njihovi velikani, sada urade. Nema muškara, ti sjedi se desetkovani potpuno. Pa je pao prijedlog, a onaj koji je bio vođa tog sastanka bio Iblis, pa je pao prijedlog od jednog neka, neka svako od nas legne sa svojom sestrom ili sa svojom majkom, ne olubila, pa da tako, nema, nema, nema drugog izlaza. Tako su oni mislili da nema drugog izlaza. Da se poveća naš broj, jer napada će nas ponovo naši neprijatelji. Pa su se vratili kućama i jedni su to učinili, a drugi nisu, ali su bili zadovoljni s tim. A onaj koji je zadovoljan sa zlom, on je kao i onaj koji, koji, koji počini to zlo. Pa su to učinili, pa je Allah Đalešanuhu poslao kaznu. Poslao im je mrave, koji su i ujedali i ne bi odmah umirali, nego ne bi umrli dok se ne bi potpuno osuši. Potpuno se tijelo osuši i onda samo padne i umre. Jedan čovjek, i tako su umirali stalno, jedan čovjek od njih se prepu, prepu za sebe i želio da se izvuče odam. Želio da pobjegne iz te skupine, iz tog svog sela. I pokupio je bogatstva koliko je mogu. Pokupio je i pokro zlata što je pokro i sebra i jedan čup u jednu posudu i sakrio, nije to mogu podnijeti, ponijeti sa sobom, sakrio pa jedan veliki kamen zakup. I pobjegne prema Mekke. I u Mekije je živio dugo vremena, kaže oko 20 godina je živio, i kasnije je našao jednog mladića povjerljivog. Nije ti on da, da ode u to, u to svoje selo. A u selu nije ostao jedan muškarac, samo ženska bija. Samo ženski svijet Kaže, ima to i to selo, bil ti otišao da mi doneseš jednu stvar. Nije smio on otići, nego da on da mladić ode. Kaže, bi. A pošto je bio povjerljiv, znao da neće ništa dirati. I otišla je mladička i naćeš tu pod tim kamenom, nedaleko, nedaleko od, od sela, ima jedna velika kamen, nema pored nje ništa drugo osim ta velika kamen, ne može zavutat. I naćeš tu stvar, iskopaj i donesi mi. I otišla je mladić, iskopao je, bio je, bojao se Allah, čarom, ništa nije dirao, nije želio da vidi šta je unutra. Nego je ponio, znao je da je zlato i srebro, znao je da, ne, da je nešto neka vrijednost i otišao je. Došao je u Meku i kad je donio ovome, evo, kad je sludirao, kad je nisam, vallahi dirno ništa. I ovaj se obradovao. 20 godina čekao kad je otvorio mravi. Allah. Mravi. Mravi se naval na njega i ujedali ga i osušio se dok nije umre. Dakle, ne možeš pobjeći. Ne može zulumčar vallahi pobjeći od, od, od Allahove kazne, kaže uzvišeni vala tahseben Allahe gafran amma ja'manu zalimun. Ne misli da Allah ne motri ono što rade, što rade zulumčari. Jedan od vladara muslimanskih Mu'tamid koji je bio namjesnik u jednom od gradova Emevijske, Emevijske dinastije spominje se slučaj sa njim da je neprijateljska vojska napala iznenada u noći i pobila i robila sve što je bilo. Njega zatvorili u zatvor. Onaj koji je bio namjesnik, koji je bio najbogatiji, sad posto najsiromašniji i njegove šerke su hodale ulicom tako da nisu mogle pokriti sva stigna mjesta. Tako su bile siromašne spale, spale na takav stepin. Pa je razmišljao zbog čega je to, pa mu je rekao njegov otac. Ja znam zbog čega je to. Ja znam zbog čega te Allah kaznio. Kaj zbog čega? kaže zbog tvog jučerašnjeg zuluma prema miskinu koji je došao i traži to tebe, prosi to tebe jedan dinar, nije imao ništa, pa mu nisi dao. Pa si ga odbio, a Allah ga poslao da te iskuša i vidi kako ti Allah oduzima vlast. Kaže, jes, tačno je to, to je zbog toga. Vi ste čuli možda za Hamzu Bisjunija, velikog mušrika, velikog zulumčara i kafira, u Allaha Đalešanuhu koji je u ovom našem dobu bio i mučio mu džahide u Egiptu. I kaže, kada bi i tuci, govori bi im gdje vam je Allah kad bi on bio u, i, i, on bio na vašem mjestu ja bi i njega tuku toliki je zulumčar bio pa je Allah Đelešanuhu dao kada je izišao iz zatvora vozio je auto i imao je udes udes i kompletno je auto kompletno željezo jedna ona, ona, ona, ono, prošlo je kroz njegovo tijelo kroz njegov, nasadio se potpuno sam na željezo od, od drugog auta i kaže nisu mogli izvaditi željezo dok mu nisu kidali komad po komad mjese Svega su ga iskomadali i tako ga u mrvicama, u mrvicama zakopali kao, kja, kao, kao kjafir. Naučio me život u hladu islamske akide, braćo, da je graditi i izgrađivati jako teško. Teško svakom teškoću. A da je rušiti lahko svakom lahkoću. Pogledajte koliko ljudi grade na Dunjaluku građevini. Čovjek 70 ili 60 godina potroši za jednu svoju kuću. Čitav život uloži u nju a sruši je, sruši se za trenok. Za minute se sruši. I šta mislite kad imate jednog čovjeka koji ruši i imate tamo hiljadu građevina? Hoće li jedna ostati? Neće ni jedna ostati. A šta mislite kad imate hiljadu rušitelja i jednu građevinu? Kako će, kako će brže nestati? Govorim o rušenju islama od strane kjafira, o rušenju kulture, o rušenju, o rušenju islamske akide, koliko kjafiri radi, rušitelji islama, koliko rade na rušenju islama, koliko rade na zaražavanju naših generacija, na uništavanju naših najboljih generacija, naše omladine, sa drogom, sa zinalukom, sa svim ostalim. A koliko je malo onih koji grade tu akidu, ali Allah dželle šanuhu, Allah dželle šanuhu obećao da će čuvati svoju istinu i istina je uzvišena, a laž je ponižena i prezena i laž će sigurno nestati, samo za tu istinu trebaju oni koji će je graditi i koji će se boriti za nju. Naučio me život u islamu i u hladovima ove akide da vjernik ne treba tugovati vallahi nikada i ne treba se brinuti za svoj život puno ako je istinski vjernik i ako je odan Allahu dželle šanehu vjernik i vjernica nikada ne tuguju nikada ne tuguju zbog svoga života, zbog svoga stanja. Ne tuguju ni zbog, ni zbog, ni zbog dali. Njegovo je da radi. Često puta vraća govori, pa šta je, malo nas je. Kako ćemo, šta ćemo raditi? Pa nas fitna snađe, pa fitna žena, pa fitna posla, pa ne može se, pa ova, malo ljudi prilazi i tako dalje. Wallahi, vjernika nikad ne smije uhvatiti stapit. Nikada istinskog vjernika ne smije. Ona koja je shvatio istinu. Ako je priznao Allaha za gospodara, da ga baciš u pustinju, paše na noge. Da je sam, znate, se snađe i neće skrenuti. Wallahi neće skrenuti. Ako je, ako je istinski mu'min. Subhanallah, pogledajte Nuhu alaihi salama. 950 godina, 950 godina poziva dan i noć, tajno i javno. Subhanallah. Tajno i javno. I kaže, u najvjerodostojnijim predajama se prenosi da je 12 sledbenika imao. U nekima se kaže 80 sledbenika. 80 sledbenika. Što znači da je svaki, ako po prvom bi ako bi uzeli, po prvom ako bi uzeli, da je 12 bilo sredbenika. Svaki 85 godina imao jednog sredbenika. Svaki 85 godina imao jednog sredbenika. Ako bi drugo jedan tuzeli 80 sredbenika da imao, onda svaki 12 godina po jedan, po jedan, po jedan sredbenik. Ali se nije, ali se nije razočarao, subhanallah. Pozivao je Allahu Đelešanuhu, bojao se Allaha i tajno javno pozivao. Jer je znao da je, da je Allah onaj koji upučuje, a tvoje je da pozivaš. I vallahi se vraća, ne smijete razočarati. Ne smijemo se razočarati u Allahovu istinu, u pobjedu Allahove istine. Allah će sigurno da da pobjedi Allahova istina, ali mi ne smo biti koji će izdati. Šta je korist ako sutra pobjedi Allahova istina? Ako sutra dođe islamska država, ako mi ne budemo učestvovali u izgradnji te države? Šta je korist napraviti za dževina koja nisam jednu ciglu uložio, uložio u to? Dakle, nema nagrade za mene. Nema nagrade za mene. Zato se moramo bojati Allaha Đalešanuhu i uzeti primjere iz toga. Selo Antakija. Allaha Đalešanuhu poslao dva poslanika. Pa i, pa i utjeravali u laž. Pa i nisu priznali. Pa i Allaha Đalešanuhu poslao trećeg poslao trećeg, pojačao s trećim i opet nisu prihvatili istinu. Osim jednog čovjeka koji je izišao, izišao i kada vođa min aksal medine ti ređulom jesu aja kale ja komi tebi mursalin. Iz kraja grada dođe žurno jedan čovjek, samo jedan čovjek subhanallah. Nije polako išao, nego žurno ide da ljude upozori, upozori na Allahu istinu. Kada slijedite ove poslanike koji od vas ne traže ništa, ne traže nikakvu nagradu, a vidite da govore, vidite da govore istinu. I šta su mu radili? Ubili su ga. Ubili se tog čovjeka, jednog čovjeka koji je bio mu'min, koji, je, koji se istinski bojao Allaha Đelešanu. Ali dobio je nagradu. Pa kaže uzvišeni, Kile dhulu džennet, kala ja lejte kavmi ja'lemun bima gafali rabbi i vajani na mukrami. Kaže, rečeno mu je, uđi u džennet. A šta je on rekao? Kad je ušao u džennet, iako smo zulmu činili kaj, da Bog do moj narod zna. Da Bog do moj narod zna kako mi Allah dao nagradu čime je počasti, pa da, da prihvate poslanike. Nisad nije kasno, da prihvate prije nego što je Allah uzvrti na njihovom kufru, da dođete te pa da vidi da je Allah nagradi i njih ko što je, ko što je, ko što je mene nagradio. Zato vjernik mora biti strpljiv. Allah je dao pouku u svemu, pouku čak u životinjama. Pogledajte kako vjernici mogu da uzmu pouku od brava. Od mrava koji je toliko srp, tako malešan, tako sičušan, Ponese teret duplo veći od, od samog sebe, duplo veći od svoje težine, pa ga nosi. Pa ne može, naiđe, na prepreku ali ne odustaje. Ne odustaje, nego nalazi put, nalazi, pa povlači, pa ide dok, dok ne uspije. Kaže uzvišeni, kada jan zoruna ili bili kejfe hulikat, zašto ne pogledate u deve kako su stvorene? Vere se naj kejfe rufiat, vajel živali kejfe nusibet, vajel radi kejfe sutihat, i u nebo kako je uzdignuto, i u brda kako su, kako su postavljene, kako su čvrsta, i u zemlju kako je postavljena. Kao da kaže, kaže jedan mu fesira, kao da hoće ka, da kaže uzvišeni, pogledajte u deve kako su stvorene. Uzmite i od njihove srpljivosti. Nema saborljivije životinje od deve. Koliko god na tovariš nosi. Koliko god na tovariš nosi i vas da je poslušna, i vas da je saborli i zdržljiva. Kao da hoće kada kaže uzvišeni, uzmite sabur od njih. Uzmite uzvišenost i ponos nad svim ostalim jer ste muslimani. Ponos nebesa, subhanallah. Vjernik je ponosan ko su, i uzvišen kod Allaha, želešanom ko su nebesa uzdignuta. I uzmite snagu i čvrstinu, posto, posto, brda. posto, posto, posto, posto, posto, i budite ponizni kao što je ponizna zemlja po kojoj, po kojoj gazite. I dalje Allah što kaže, fa zekir i opomeni. Ti opomeni. Lesta ali imamo svoj. Ti ne, imaš, ne imaš nad njima vlasti. Ne imamo im vlasti ljudskim srcima. Nego je Allah vlasnik srca i on ih upuči i on zna šta je u srcima. Na nama je samo da opominjemo da na tome ustrajavamo. Naučio me život u hladu akide islama da onaj ko spozna istinu spreman je da je žrtvuje spreman je da se žrtvuje za nju i da za nju žrtvuje sve dunjalučko. Sve dunjalučko dobro, prolazno, Allah je spreman da za nju žrtvuje. Da žrtvuje za islam, za islamsku akidu. Pogledajte, vraću i poslušajte ovaj primjer. Za vreme Rasula sallallahu alaihi wa sallam bilan ashab, a mi znamo ko su ashabi, prvi nosioci akide ovoga ummeta, najbolja generacija, neponovljiva generacija. Jedan od njih je došao jedan dan i tražio od ashaba, od drugova koji su bili sa njim, da ga oženi da ga oženi. Pa niko nije čuo da ga oženi. E, bio je lošeg izgleda i bio je jak najsiram, među najsiromašnijim ljudima. Subhanallah. Pa je otvor Rasul sallallahu alaihi wa sallam. I kaže mu, kaže što si došao? Ka, ja Rasul Allah. Je li istina? Je li istina da su vjernicima obećane hurije? Kaže je. Subhanallah. Kaže je. Obećane hurije, subhanallah. Hurije Allah obećao da će Allah vjenčati vjernicima hurije. Pa kaže, zašto? Zašto ashabi odbije da, da, da oženi čerku svoju dan? Zašto odbije? Pa mu je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, idi, idi tom i tom čovjeku i traži od njega, traži od njega njegovu čerku. I reci mu da sam ga ja, da sam te ja poslao. Pa je došao i pokusa njegov vrata, kaže, što si došao? Kaže, šalje me Rasul sallallahu alaihi wa sallam, zbog čega? Kaže, traži od tebe čerku, Hoćeš se mu je dati kaže, hoću vallahi, kako neću Rasulu svoje sam dati. Kada on je rekao da je meni, meni dadniš, kaže, Allah mu stan. Allah mu stan, kako tebi da? Kaže, zašto, subhanallah, zašto meni neće da je dadniš, hoćeš Rasulu svoje sam dati. Pa je čula njegova čerka. Čula zato, on se dogovorio sa svojom ženom, kada neću mu i dati. Čula njegova čerka i kaže, babo, šta je to naredio Rasul svoje sam Kaže da te udamo za tog čovjeka. Kaže, udaj me, jer ono što naređuje Resul sallallahu sallam, u tome je hajra. U... Ali, kaže fali taj, taj, taj, njega niko ne spominje. Ko fali taj, taj, taj, njega niko ne spominje. Kad se treći put rekli fali, da, da, nisu njega spomenuli, kaže meni fali džilebib. Meni fali džilebib. I otišao je i našao ga je mrtvog, a pored njega sedam mušrika. Sedam mušrika leži mrtvi. Dakle, to je istina za koju se sve žetvuje. Wallahi, svako dunjalučko dobro. Svako, I to su bili ashabi koji se, koji se za to, za to žetvovali. Pogledajte, šejha Hamida, jedan od šejhova Šama. Umro mu je stari brat, umro mu je stari brat pa je bio upitan jednog dana. Ostala djeca i ostala žena. I zajedno živjeli sa njim u kući. Pogledajte što je iman i što je bogobojazno, subhanallah. I kaže, zajedno živjeli sa njim u kući i ka, ka, nakon, nakon izvjesnog vremena odselila njegova nevjesta iz kući. Pa pita, pitali ga ljudi, kako živi tvoja snaha sa svojom djecom? Kaže, danas je odselila iz ove kući. U drugi stan, u drugu kuću. I 12 godina ima, kaže, evo, prvi put je vidio. 12 godina žive zajedno, prvi put viđa to kad je sprozor vidio kako odlazi, kako odlazi iz te kuće. Dakle, nije nikad vidio, a pomagu, radio. Dakle, to je bogobojaznost. To je bogobojaznost, to je istina zbog koje se sve donjalučko, donjalučko žrtvuje. Ashab Ebu Lubade, Subhanallah, braću. Ovo su divni primjeri iz, koji, iz kojih moramo izvući pouke. Ashab Ebu Lubade se sporio sa, jednom, sa jednim siročetom oko jedne palme. Čija je? Na čijoj strani palma? Je li, je li u mom palmoviku ili, ili, u njegov, ili u njegovom? I kaže, dotle je došlo da su morali izbati Resula sallallahu alaihi ve sellem. I pozvali su poslanika sallallahu alaihi ve sellem. On je presudio u korist Lubade. O, o, u korist Lubade. I, a njegova presuda je ispravna. Pravedna, subhanallah. I dijete, siroče, se naljutilo. Naljutilo. Pa kaže Resul sa vaselam, iako je presudio u njegovu korist. Kaj podajem, podaj tu palu. Kaj neću, vallahi, kad nije zadovoljan sa svojim presudom. Ne dam. Ne dam mu kad nije zadovoljan sa svojim presudom. Pa je u tom društvu bio Ebu Zahda, drugi ashab. I kaže, pita Resula sallallahu alejhi vaselam, ja Resulallah, dali ako ja otkupim tu palmu pa i radim tom siročetu, hoćeš dobiti palmu ženu, kada hoćeš, vallah. Pa je došao ženi i svojoj djeci. A imao palmovi kion i kaže šta mislite da zaradimo palmu u džennetu? Kaže to je dobro, to je veliki hajt. Kaže da ćemo mu čitav palmovik za tu jednu palmu. I sreo je ovoga, ovoga saba i kaže mu, bil ti meni prodao tu jednu palmu? Da, je, da ja poklonim to, tom siročetu. Kaj je bival Allah i onaj kada ko, ko se spori sa siročetom, kaj je od tog imerika nema ništa. Kaj to, nema ništa. To. Znači ti. Kaj eno ti sav moj palmovik, a daj mi, daj mi tu palmu da je poklonim. I poklonio je i djeca su jela palme iz tog palmovika njegovu. I kad je otac saopštio da su dobili palmu u džennetu, kaže, bacili su iz usta, kaže, šta će nam ovo, dobili smo palmu. U džennetu. Ali se ovaj ashab, Ebu Zahda, nije zadovoljio samo s jednom palmom u džennetu, nego je žrtvovo i svoj život za to. Pa na dan Uhuda, na dan Uhuda izišao, izišao i borio se protiv mušnika i bio je, i bio je ubijen i preselio je, i preselio je kao šehid. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, Allah mu se smilovao, koliko je samo palmi ovoga dana, koliko je samo palmi ovoga dana u džennetu zaradio Ebu Dehda, a šta je izgubio braćo, izgubio je prašinu, izgubio je ovu zemlju, ovo blato koje mi gazimo na Dunjaluku, a vallahi priznajemo svi da ga je teret gaziti i da je težak, i da je težak i zavodljiv i opasan. Naučio me je život u okrilju Islama, u okrilju islamske akide da vjernik ne smije pocenjivati ništa makar bilo i malo samo ako je dobro i ako je u tome hajf i na ovo moram upozoriti jer mnoga braća pocijenjuju određene sevabe i određene, određena dobra djela misleći da su mala međutim sve što je dobro i sve što je hajf i što se radi na Allaha nije malo jer kaže Rasul sallallahu alaihi sallam čuvajte se vatre pa makar spola hurme makar s pola hurme, makar sa lijepom riječu, makar sa osmijahom svojom bratu i tako dalje. Naučio me život u hladu akide da uvijek imamo lijepo mišljenje o muslimanima i da im činimo dobro i pomažemo koliko god možemo i to je osobina braća istinskih mu'mina. Spomenut ćemo samo slučaj, a ovome, vallahi, ovome treba da se zamislimo. Danas malo koji musliman ima istinski lijepo mišljenje o svojom bratu muslimanu. Kako šeitan ubačuje sumnju, kako šeitan ubačuje zlo u srca muslimana, pa jedni drugi ogovaraju, jedni drugi klevetaju, jedni od drugima loše misli, a klanjaju, a klanjaju u istom safu. Kaže Ebu Ejub al-Ansari, nakon što se desio ifk potvora na Aishu radijallahu ta'ala anha, na majku svih mu'mina, i nakon što je Allah objavio ajet da je ona čista, dolazi svojoj ženi ummi, ummi Ejub. Ummu Ejub. I kaže joj, pogledajte, pogledajte brige i ljubomore za, za, za mumine. Kaže joj, ja ummu Ejub, Kaže, da si ti bila, već Allah objavio ajta njenoj čistoći, da si ti bila na mjestu Aiši, bili pomislila da učiniš ono što se njoj prepisivalo. Kaže, ne bi vallaha. Ne bi vallaha ni pomislila da to uradi. Kaže, tako mi Allah, Aiša je bolja od tebi od svih žena na svijetu. Pogledajte, lijepo mišljenje, lijepo mišljenje o Aiši, o majke sine. Lijepo mišljenje o mu'minima. Pa kaže ona njemu, a da si ti bio na mjestu Safvana, koji je bio sa Aišom, došlo, koji je doveo na, na, na, na, na, na Kaže, da si ti bio na mjestu Safvana, bil pomislio išta da učiniš od onoga što se njemu pripisuje. Kaže, ne bi vallahi. Kaže, vallahi je Safvan bolji od tebe. Dakle, to je lijepo mišljenje. A gdje smo mi od tog lijepog mišljenja o, brat, o bratu muslimanu? Da je stalno o njemu dobro misliš i da, da te šeitan ne, ne, ne davede, ne do Allah, da pomisliš loša svome bratu i da posumnjaš u njegovu vrijednost i njegov iman. Naučio me život u hladu ove akide, da nema uspjeha davi, braćo, niti će se vidjeti njeni plodovi, ako ne podnesemo trud i ako ne uložimo trud za ovu davu i ako nam jelo i piće i bilo šta dunjalučko bude preće od ovoga i ako nas za, e, za, e, zavede i ako zaboravimo na davu zbog dunjalučkih prohtjeva i zbog prohtjeva naših strasti jer rekao Rasul sallallahu ve sellem beligu anni walav aje prenesite od mene makar jedan ajet prenesite od mene makar jedan ajet makar jedan hadis ali ga prenese ne smijete ga ne smijete ga držati kod sebe a da drugi živi pored sebe a ne zna za to subhanallah crkva, gdje su muslimani od ovoga? To je ono zbog čega, da, dakle, braćo, mi živimo, zašto se mi žrtvujemo, zbog čega ustajemo, zbog čega liježemo, zbog čega mrzimo, zbog čega volimo. To je ta akida, to je ta dava zbog koje smo stvoreni, zbog koje, zbog koje ćemo polagati račun pred Allahom Đelešanuhu. Spomenuli smo Nuh a.s. koliko je on bio izdržljiv, koliko je bio strpljen na davi, svi poslanici, koliko su ashabi radili na davi, koliko su ashabi trpili i radili na pozivu, pa su osvojili, pa im je Allah dao bereket u njihovoj davi, u njihovom džihadu, pa su osvojili i, i, i Vizantiju i Perziju za kratko, za kratko vrijeme. Naučio me život u hladu ove akide, da se glas istine neće nikada vallahi ugasiti samo ako se čuje. Ako ima iko, ako ima jedan Allahov rob, da digne svoj glas u ime Allaha, govoreći istinu, neće se ugasiti taj glas ne brinite da će se ugasiti glas akide, da će se ugasiti glas dave, glas istine, ako ga bude. Ako budemo šutali, ako budemo se zatvorili u sebe, ako budemo tražili liniju manjeg otpora, ako budemo tražili nekakve razne metode, samo da bi, da bi sebi olakšali, da ne bi naišla iskušenja, nema onda od toga, nema onda od toga, od toga nema ništa. Resul sallallahu alaihi ve sellem sa safom vjernika, samo sa jednim safom je prkosi čitavoj zemlji koja, koja, koja stenje od kufra. Koja stenje od kufra i Allah mu daje pomoć. I Allah mu daje pomoć i pobježi taj jedan sav, sav kufr na zemlji i uspostavljaju islamski, islamsku državu i uspostavljaju Allahu, Allahu zakon na zemlji. I do sunnjega dana će ostati ta skupina koja će pozivati u Allahu vjeru, koja će biti čvrsta na istini i neće se bojati ničeg prekova ima Allaha Đelešanu. Pogledajte, vraću, primjer šeha Abdulhamida El Džezairija. To je fišak primjer kada je Francuska okupirala i kolonizirala Alžir. Došao je njihov, njihov jedan izaslanik i okupio muslimane i javno im govori i javno im govori i kaže o muslimani mi smo došli ovdje samo zbog toga da utrnemo islam i da izvršemo svaki trag od islama i pozvao je šejh Abdul Hamida i kaže mu ja ti naređujem da prestaneš govoriti svojim učenicima da ih prestaneš okupljati ako to ne učiniš ja ću sakupiti vojsku pa ćemo ti srušiti mešćid i zaključit ćemo ga, zabranit ćemo ga da, da ulaziš u mešćid kaže mu Abdul Hamid u oči kaže vallahi ti to ne možeš vallahi ti to ne možeš Pa se naljuti ovaj, kaj, kako ne mogu? Kako ja to ne mogu? Ja imam vojske, imam snagu. Kaže, ti možeš zatvoriti mesčit. Ali ja, kad se nađem na svadbi jednog muslimana, o čemu ću im govoriti? Ja ću im govoriti o islamu. Ja ću ih pozivati u Allahu u istinu. Kad se nađem u autu sa čovjekom, ja ću ga pozivati u islamu i još ja ću Allahu istinu. Kad budem u avionu putovao, pozivat ću u islam. Ako me zatvorite, ja ću u zatvoru pozivati u islam. Pozivat ću Allahu u istinu. <laughs> Ako me ubijete, to će podignuti omladinu. To će podignuti omladinu i probudit će žar borbe za istinu Allahu u, njiho, u njihovim srcima i opet ste donji. I opet ste, opet ste izgubili. I kaže, ja vas upozoravam, za vas je najbolje, i tri put mu kaže, za vas je najbolje da ne dirate u muslimane. Da ne dirate da se ne borite protiv muslimana, jer kaže tako mi Allaha, mi se protiv vas ne borimo osim zbog ove vjere. I mi se protiv vas ne borimo osim s ovom vjerom. Dakle, ni zbog se drugog se ne borimo protiv vas, osim sa ovom vjerom i protiv, protiv vašega kufra. Dakle, neće se ugasiti glas istine ako on postoji i ako se on digne. Allah će dati da pobjedi istina. Naučio me život braća u okrilju ove akide, okrilju u hladu akide islama, da uznemiravanje i nanošenje nepravde ne pobjeđuje i ne poražava davu, vallahi nikada. Uznemiravanja, bez obzira kolika i kakva bila, neće pobjediti davu. To su, zato su primjer svi poslanici, zato su primjer sve generacije kaže uzvišeni inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad mi ćemo pomoći naše poslanike i one koji slijede jednu njavuku na dan kad se okupe svjedoci i na dunjalu i na dan kad se okupe svjedoci pomoćemo istinske mumine i pomoćemo naše poslanike i one koji su, koji su njih slijedili subhanallah primjer je zato obraćao Abu Bekr al-Nablusi u vrijeme kada su Fatimije proklete Fatimije proklete, proklete Šije, Rafidije vladali Egiptom ostavili su namaz, borili se protiv, protiv muslimana, borili se protiv sunija i zaklali su hiljade, hiljade alima. I pozvao je njihov vladar, njihov halifa Muiz, Ebu Bekra na Blusija i rekao mu Ebu Bekra do mene je došla vijest da si ti rekao kada bi imao deset strelica jednu bi, e, deset bi strelica, devet bi ispalio na Rimljane, a jednu na Fatimije. Je li istina tu? Kada nije. Ja, halifa je mislio da se poboja od njega, Kaj sad će se, sad će se vratiti, pokajaće se. Kaže, ne vallah, ja sam rekao kada bi imao deset strelica, devet bi uputio na Fatimija, jednu na Rimljane. A jednu na Rimljane. Pa je se naljutio, ovaj pas, naljutio se i doveo je židova. Mučio ga najprije, udarao, udarao i kad nije mogao ništa, kad nije poklakao, doveo je židova da mu guli kožu na nože. Pred narodom koji je to gledao. A on je, on je dok, je, dok mu je gulio kožu, on je imao Kur'an pred sobom i učio je Kur'an. Učio je Allahove ajete. I kaže, gulio mu je kožu s glavi. I kada je došao do srca, do ovog predjela do prsa, više nije mogao, sažalilo se čak i prokletom židom. Pa kada pa mu je zabao nož u srce odmah i ubio ga je. I ubio ga Ali ubio je Bubaka na blusi. A je li ubio hiljadu drugih Ebu Bakr? Gdje je akida za Santa Lazumata? Do naših dana došla. Umro je Rasul sallallahu alaihi sallam. Ali je umro Islam? Umrli su ashabi, ali umro islam. Umrli su tabiini, jer umro islam. Umrle su mnoge generacije, ali nije umro islam i nije umrla ova akida. Zato vraćam, ako mi ne budemo prenosili ovu akidu, ako mi ne budemo živjeli po islamu, ako se ne bojali Allaha Đalešanuhu, neće biti oni koji će sutra pozivati generacije, koji će pozivati omladinu. <clears throat> Zato na Allahovom putu ne samo se bojati ničeg prijekora, Zna, moramo znati da je Allah iznad svega, da nas On prati, da On čuva svoje robove i da je On pripremio nagradu nagradu kakvu oko nije vidjelo ni uho čulo ni kako čovjek ne može ni zamisliti molimo Allaha Đalešanu da nas uči sa njegovoj istini da nas okupi oko Kur'ana i sunneta da nam oprosti grijehe da nas udruži u džennetu sa Rasulom s.a.v. i njegovima sahama i onima koji su nas pretekli u dobru amin Jazakum Allah khairan subhanak Allahumma hamdika ashhadu Ne la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik vallaj, nego što mu stara vam bez vas? Što je bio Bosna bez, bez, bez vas? Što je bio Bosna bez vas? Šta bi Jalanica bila bez... bez kar je pet muđahida u Jalanicu? Petnijes. Alhamdulillah. To je petnijes hiljada muđahida čovječ. Petnijes hiljada. Neke tiba da ketibi, a? Ketiba da ketibi, a? Neke tiba da ketibi, a? I sad kad, je bio sad rat, kad je bio sad rat, ko bi ga poveo? U koga se ljudi poveo?